Jon eta Frantsua eskexak egiten ditu bakarrik eh, t-shirtak edo bada bestelik ere? Ba, ba, egiten ditugu ere uh, trikotak, atojak, fe trikotak edo uh, eh, kaputsa du maksu, uh, trikotak kaputsa dunak edo, uh mhm. -huh. izer ditakoak erratu egualdean, badakit, uh mhm. -huh. dira mentoaz beste gauza batzu, kasketak edo, ez ba, ba, Kasketak ere egiten ditugu. <laughs> Antzi dute ze egiten duten. Kasketak eta emazten ere tot bag koak. Dira, um, goto jezko uh, eh, zakuak, hor bakizu, uh, joateko edo sakuari noiek, mm. tot bag erraten diote inglesez. Zertan uh, emazten dako dira horiak egiago? Hautatu ditugun koloreetan nik uste gehiago emazten zat, uh, emaztei nire ustez gehiago baina. uh, ez kesa izen hori duntik aldu da? Hau ere uh, besta giruk tik aldu da? Ba, bai, uh, oratelatu ginuen zen izan zinen uh, mar, eskualdun mar, marka asko eta pf, ba, e, ba zinen eh, loreak edo orako gauzak eta kanuen ideia orra, izbat uh, eh, autatzea eta orra, et, eskesa, boa, zergatik ez. <laughs> Mementoan marrazki batzu atelatu dituzi, ofizialki, eran nahi du izen hori uh, pausatu aduzuela orai? Eh, zuena da? Ba, bai, bai. Beraz, marrazki batzu uh, agertu dituzue, uh, sumat modelo, orai arte? Eh, zazpi modelo egin ditugu udako kolekziuntan. Aipatzeko berdin, hemen badugu lehena, hau adibidez? Aizkolariarena da hori. Beraz, aizkolari bati e, gehitu dizkiogu, edo frantxoak gehitu dizkio be, skate bat, eta eta begi, eh, lagun, edo eguzkitako begi, begi lagun modernoa. <laughs> Ba, hemen ez da mezurik? Eh? Eh, untan ez da mezurik, ez. Uh... Dekalaja hori? Bai hori da, beti... Nasketa hori egitea uh, eskualdun argazki izak batzuekin eta nasketa hori egitea momentuko gauzekin, uh, skate edo surf edo olako, olako gauzak. E, gero bada marazki bat, hor medesi duena uh, aipamen tipi bat? <laughs> bai, beraz hori da gehien saltzen duguna momentuko. Salvador Bertsularia, Tommy Smith eta John Carlos e, eh, ekin enasia. Hor, Tommy Smith eta John Carlos hoiek ziren eh, atleta batzuk, eh, korrikalariak. Eh, mila behatzerun eta eh, joko olimpikoetan eh, irabazi zuten. Fe batek irabazi zuen besta irugarren bilak iritsi zen. Eta hor, be, erabaki zuten beltzen eskubideak aldarrikatzeko ekintza bat egitea. Black Powers antzera. Eta hori da be, eskua altxatzea eskulako beltzekin. Baina gaizki joan zitzaien afera, zeren batek eh, eskulajoak eh, antzi zituen, eta orduan be, ondoan den eh, irugarren pertsuna honek, beraz, berazen Peter Norman, suria zen, eta beste biak egin da beltzak zirela. Peter Norman hori ordezkatu duzu Salvador bai, Hori da, donc, eh, Peter Norman eh, ordez Salvador ezagidugu, eta Peter Normanek be, berak eh, emantzien ideia, jo pare bat zutenez, ba, bakoitzak ematea esku batean eta hoiek bakarrik eta hoiek biak bakarrik eskua altsatzea. Eta bai, baina jakin ez dena, da Peter Norman be, bere etxera sartu delarik ba, ahakasta guti guti izan duela, jendak pentsatu zuelako ba, ez zuela ekin zan parte Eta Orduan, zerraitik Salvador eman dugun eh, bere ordez, Be, Salvadorek ere mila eta zazpian egin zuelako donostian e, bertso txapelketa bat, eta hor kriston txistuak jozizkioten ere, eh, barba bere euskara e, zutelako ongi ulertzen edo, eta hortako bere, afen, txapelketa untan, azken agujan, ba, onduan den bertsoa bota zuen. Eta tisoktan hori eman dugu beraz bertso osoa irudi horiekin. Mhm. Hala, mm -hmm. kulturen txoke bat bada, eh? Baite bai. duzu beti horretan jostatzea. Uh, Bai. <laughs>